Javi? Molt bona nit, molt bona nit, company. <laughs> Molt bona nit, molt bona nit. Com estàs, tío? Com estàs? aquí preparat per una nova edició de... <laughs> Del verená de... Del berenar, sí. <laughs> El de negre. De, la gent amb la pell torradeta. del compte. Molt bé, bueno, una petita eh, explicació. Avui és el primer especial que... que... Especial, bueno, tots són especials, tots no? especials. Per a nosaltres sí, almenys, no? I jo crec que per a més d'un que els escolta també deuen ser bastant especials. <laughs> Sí, sí, però per nosaltres sí, sí, per sí. Per nosaltres és molt especial. I, bueno... I ho volíem fer més especial, especial encara, no? Especial encara, encara donat que hem passat de 10, hem passat del número 10 de, de programes, no? Hi ha algun que potser diran aquest no compte i tal, però sí. Sí que compte, compte, tot, tot el que fem compte tots, i nosaltres tots. volem a tots els nostres programes com els nostres fills els volem a tots per igual. Sí senyor, sí no senyor. Tenim, no tenim... Sí, senyor. No tenim mesura. No tenim mesura <laughs> en l'amor, a l'hora de regalar i de donar amor als diners. Ja ho sabeu. Sí, sí, pues que com, com el número 11 és un, sabem que és un número, és una xifra que és especial, no? Que es vol dir que és, és fetitx, és, fe, és fetitx. És fetitx, sí. <laughs> <laughs> és, un nom, és una xifra que és especial, que té unes Hòstia, a la, a la Bíblia deu tindre, deu tindre algun... Segurament, segurament. <laughs> Però... jo no el sé, però segurament. No, no ens dedicarem ara Home, tampoc jo sé que el 7, el 7 és el número perfecte. Sí, sí. És el número, no sé si t'ho havia dit mai, no, és el no meu número no eh. perfecte. No jo crec que sí, perquè ho porto tatuat per tot el cos, <laughs> o sigui que probablement ja t'ho vaig dit en algun altre moment. És el número perfecte. Jo crec que l'11 deu ser múltiple de 7, també, no? Sí, 7 sí. per, 7 per... Sí, no, 7 per 4, 11, perfecte. Llavors, veus, una altra raó més per a Pero sí, sí, perfecto un programa especial, Comenzarlo así y compartirlo compartir nuestros amb y los nuestros oïdors Hostia, les nostres Javi. <laughs> Me cago en la madre que va a parir. Es lo que te, és lo que té, lo que té no preparar el programa, company. Vale. pero aquí visca, estem... Visca no? Visca, visca y visca... visca la terra... <laughs> Nostra. nostra d'acollida d'acollida nostra sí, d'acollida sí. sí perquè almenys per part meva és terra d'acollida no, jo vaig néixer jo vaig néixer a Catalunya sí, tu vas néixer a Catalunya sí, sí, doncs sí, terra sí. no soc, no soc, la meva mare no és catalanoparlant, se diu, no? Sí. Perquè eh, ara, últimament, com veiem ples bastants currículums i històries sí. d'aquestes, te diu quina és la, la, si el català és la teva llengua materna, el castellà és la teva llengua materna, y que pues a català, que pues esa tot, a, nivell, a nivel escrit, <laughs> parlat, usuari, usuari, usuari. a nivell usuari. No? <laughs> Com avui, en he una entrevista, Javi, tio, avui, avui, me, avui la verdad es que si em truquen, no sabe, no sabe com que les esquenes, però avui he que jo vaig concejal. Concejal no es ah, concejal. No? pues ahí pues així ha de cagar. <laughs> <laughs> Cree que no digo aquí a dona le han ¿eh? caído hasta las calces, tío es que he visto cuando ha No, no, yo durante el 2006-2007, Porque claro, digo, aquí hay un buit, no? digo, no, no, es que bache ser concejal. <laughs> Claro, no me ha preguntado ni de qué Hoy la verdad Dupto Dubto que em truquin, Porque claro, era una feina de merda, claro dirán, que ha concejal. de, la feina yo también dupto que Truquín igual te truquen de un alto puesto. pero No, igual me truque ella personalmente Igual <laughs> Y Diu, escolta... Que me no? qué consejero no, es no. No no és no, conseller. No, jo que volia dir que jo era més que conseller, ah, m'entens? Vale, pues doncs no t'has per, per, això he dit, per això he fet, <clears throat> he eh, de, del, del meu de ser de una dona castellana parlant y di yo fui concejal hostia, <laughs> no me sale una voz así entre el 2006 y 2007 yo fui concejal he <laughs> em el pecho ¿no? ¿pero de qué? ¿de, de, de, urbanismo o de, no, no, no, de sports? De, de, sí, de, cultura y sports cultura, y sports, no? lo tengo. No, no, es, que... es, lo único que no, que no me he inventado de la entrevista. Ay, es, es, lo único que no te has inventado. Que no, me he inventado de la entrevista. El nombre del pueblo del cual vais a <laughs> ser eh, concejal. bueno, sí, es igual, todo eso. Ah, calla, que en em truquen. <laughs> no, no. Sí, sí, bueno, es igual, lo que bien, va. Eh, día 11, Día 11. no, no, día 11 no. <laughs> no. No, programa número 11, programa número 11 de la merienda de negros, del Bernal, de, la, de la llena de Pelto Rabeta. Hòstia, com es, es diu negres? Sí. Es diu negres, sí, també. Berenar, negres, negres o blancs, sí, es diu depèn. Sí. Si bueno, estàs parlant sí. de negres, és negres. Sí, els negres berenen? Es negres, jo crec que és negres depèn de quin més, país. Més que nosaltres. Depèn de quin país. Ja, ja si costa menjar, igual al berenar sí, ja no arriba. Berenar ja no arriba, clar. Però bueno, si estan aquí sí, perquè aquí ja saps que, bueno, diguem, els, els gossos amb llonganisses. Sí. Aquí tenim... Amb fuets. Amb fuets. <laughs> que, és, que és més... Fa, me, fa més, més país. Fa més país. Fa, me, fa més país. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Jo estic una mica collonit, tio, perquè m'he adonat que ara, durant la Setmana Santa, perquè no m'heu... Hòstia, veritat... Setmana Santa, tio. La Setmana Santa. Setmana Santa. Has fet alguna cosa especial, Javi, Setmana Santa? Bàsicament... Mm, Resar, no? Sí, Reflexionar. no, penitència, penitència. Ah, penitència. Hòstia, ja... Eh, agafat el Siris allà, no sé com... El Silici, el, el Silici, el Silici, i m'he estat... Hòstia, vaig trobar, vaig trobar una web l'altre dia que venen, venen sí? perquè hi ha gent que porta... Hi ha uns, com te diria, com un com un, allò que aguanta les mitges, saps? Sí, sí, de de sí. Però amb punxes, amb, amb punxes, punxes que va... Vale, doncs sí, sí. pues vaig trobar una web que venen Perdó, venen, venen això, tio. Venen, venen per a que mm -hmm. fustiguis. I n'hi ha de bonics o quins preus tenen? Són preus... Sí, són assequibles. Són, són de comercius, són de comercius o... Són... És, pro <laughs> és probable, és probable, no, no ho fan. Sí, és probable. Això és de comercius, no sé si és de comercius, tio. Eh, el cas és que si tu, tu vols castigar, Aspect, tú pegues Mol Yo sé que tú pegues No, me llevo todo el que puc. tú, tú, molt que amb tot el que tinguin al Que está gent expis els <laughs> pegats, Javi, Pero bueno. Supongo que Y había un número de teléfono podían trucar, no? Podían trucar, Escolta, trucar un día en directe. Quan sapiguem com funciona que traste i puguem trucar en directo que, que ja Podem... no para el nosaltres. <laughs> podem trucarlos los trucarlos Y los i una conversa, tío a ver qué a los preus Y los mides... Hostia, Hòstia, preguntar preguntar ver si están emparentats amb que fan la, la sotana del papa. Ah, que m'han parlat l'últim dia, el de València, aquell valencià. Clar, aquell valencià, valencians, tio, però és que clar... Eh, I, si jo... és, i, si, si hi ha un sirici que, no sé, algun model que es posa de moda hi ha per temporades, com va això, no? A veure si la gent es vol si, fer molt és, mal, o ah. quina part del cost se castiguen de, més, exactament. no? Igual la penya s'enxufa als sous un sirici d'aquestos i o, o en comptes d'unes boles xines se fot unes boles amb punxes, no? <laughs> Uau. Clar, tio, no, sé, no se sap. No, no, escolta, no me vull, jo no vull riure de ningú, o sigui, aquí hi ha gent... No, no, no, no, clar, tio, tu no Ei, saps els eh? pecats que ha d'espiar eh, cadascun. Màxim respecte, màxim respecte. Eh? O sigui, clar. Jo, Home, jo suposo que si tu i jo els haguéssim d'espiar, lo mínim <laughs> és unes bones xines plenes de <laughs> punxes pel cul i que les treguin per la boca i, no? I pum, però, pum. però és que a mi això no me convenç perquè per què ho has de fer així? però la religió catòlica és una de les millors del món tu pots fer el que et doni la gana 10 minuts abans de morir, escolta Hòstia. vas a confessar i te perdonen tots els pecats i te'n vas al cel. O sigui, és perquè, tarde, perquè, és que sigui vici. No, si no és vici, no, si no és si no té cap sentit. Sí, bueno, sí, per bici sí. també, som molt viciosets. Eh? També, ja, també som, aquí és on volia arribar. Però aquí bueno, no, home, no, però s'ha de donar una mica el... el, el, no, el... Espectacle, espectacle. No, home, hòstia, jo t'ho perdono Deixeu tot. Jo t'ho perdono tot, jo t'ho perdono tot, però tu almenys... Fes alguna coseta, ah, no, que diguis. Que no ho sàpiga ningú, que ho portis per davall dels pantalons, que, o que t'ho empetis pel bufet, és, que no és igual. No s'ha de dir a ningú, és que això clar, no s'ha de dir, s'ha de portar per clar, tu, Tu, tu dis, tu mira, nosaltres te venem aquests xilicis, unes boles xines amb punxes, 200 euros, cap problema, pum, te les empetes pel cul, i fins al puto dia que rebent un puto cabrón, ¿vale? No se entera ningún, pero tú has pagado tú no pases red. cuando arribes allí te direm eres el Bonaspòs... Se está acudint un, un, un, un, especial que será un que no... Ah, no, no, para direm paraula, un no, negoci. <laughs> no direm paraulotes. Un especial del cual no para direm paraulotes. Paraules malsonants perquè pugui ser per tots els públics. Malsonants, tío. Malsonants. Ja, farem un programa que farem a les 4 de la tarda. A les 4 de la tarda, vale. que sí, per quan la, la canalla verena. Amb anglès. No, amb, alemán alemany. <laughs> Amb alemany. tu, amb, tu en alemany y yo en català. I anem traduint. tu en alemany i jo en, en saharaui. Anem traduint y lo que digo el alto Bueno, pues Semana Santa, Aparte de Jessy la prensa Y está al tanto de, de, de internacionales Ya sabes que yo soy un nombre de, de está al tanto Y de sí. Ojo a visor, ah, ojo a no es una expresión catalana. Sí, se puede decir Se puede también, pues, se puede decir Son català i Pues, a la white... De eh, a la white... <laughs> Soy un tío guay astiga a la white, ¿eh? De las noticias internacionales Y como, bueno, ha donado de que el xipirotes, este, tío, no sé si has a tío, que no es de, si deis entre los cuartos Tío, lo porten dos semanas Sí, sigui, ja, sí, <laughs> Siempre que sí, siempre que sí. De fet, sembla que está eh, catalogado Como un dels fiscal Chipre. ¡Hostia! Yo lo que vi es un anuncio del banco Central chipiota Sí? Que va a ganar un premio fa ah. un año o dos, tío. Y está bien. Eh. Va ganar un premio Como un dels millors bancs d'Europa. <laughs> Vull <laughs> Claro, claro. Vull el Quines Pues sí, si no els deixat, ja, sé que tu, ja sé que tu no t'interessa això perquè no tens quartos no, al <laughs> banc. Evidentment, a mí poc porque Home, a tú podría interesar una mica, claro, no seas mai. El corralito és <laughs> el corralito, el corralito El corralito, sí, a mi ja me pueden correr. <laughs> La verdad es que poco importa, pero ho hem de mal, no? Dues podría sense poder treure ni un, Vaya, yo me acabaría les, les llaunes que tinc de mina, tío, y el pan bimbo que tiene la nevera, y después, ¿qué fas? Después, ¿qué fas? ¿A qué te es el problema. Aquest es el problema, després què no? fas? Quan has acabat que, que tens a casa, que tens allí... A... Home, sabria greu pel tabaco, més que el res. que Més que res, perquè ya... Tengo un amic, tengo un amic que desde aquí saludem, al señor... al señor Miguel de Monzón que porte, que esporte porte sembran les cunetes de, ah, de, les nostres contrades amb totes els llavors que trobe durant molt temps o sigui, molt bon, com, com era això? Com, era, com se deia això? Subsistència de... No, de guerrilla, no? sí, sí, no sé, de guerrilla, tío sí, sí. Sí, està molt bé, una buena idea, tio, ara sembran sembran per tot arreu, per tot arreu. I de que el fotin fuera de casa en plene galledes desde agua y -hmm. i, va regant, va regant. va regant, ahí, <laughs> va regant. passejant, no? Mentre se regue, sí señor A la vegada que fa salud que fa sport que fa... sí, fa país. Pues, <laughs> fa país. Regue les plantes no, per un futur, no? per un futur així... Sí. Pues, fosc, <laughs> un futur fosc que, que, que, ten que tenim nosaltres, que no, no hem tingut contacte directe amb cap xipriota. Si tinguéssim telèfon trucaríem una així a la xar, però com no ah, tenim no podem trucar... Que ens ho expliqui de primera mà. Que expliqui, però... clar. Igual tenim tanta sort i truquem a un desgraciat com jo <laughs> que li sué la polla. Que tanquin tots els bancs Bueno. sí, sí, això és una de les, de les notícies així més, més esperades, que dic, no sé, igual com a Setmana Santa, igual ho han fet una manera per patir o alguna, ah. una, mena, una mena de, de, de... De penitència. De penitència, de calvari, de... de o sigui, patí, de, es fan passar gana. Que, fan passar gana, clar que fan sí. passar gana una setmana, o bueno, de... Bueno, no sé. Si ho han fet és que són fills de puta. Sí. T'ho dic <laughs> Quan si ho han fet per una broma... Ja és el que diuen els castellans. Quan el río suena, pues això... Lo... Xipre echa los bancos. hòstia, <laughs> hòstia, hòstia. Y després una de las notícies, però ja no es de Semana Santa, eso, bueno, ja quan Corea, ja la Semana Santa, és això del nostre company Kim Jong-un. Hostia puta, això no és una notícia, això és notición, Javi. És notición, eso. I a mes a mes, bueno, está muy relacionat amb la Semana Santa també, no? Sí, també... Jo suposo que el tío había havia coincidido, pero coincidir però li ha malament els números <laughs> pero claro, que está lleno de els nostres números i Juan, Juan punta han comptat malament eh, avui la última notícia fa poques hores, eh, ho he llegit, eh, tio que el tio ja ha encarat els míssils Sí? sí Tots? Sí. Tots, bé, tots. Però cap a on? de curta, estàs de curta, estàs de curta al càncer. Eh? <laughs> o sigui, te, ten, tenen quatre tipus o cinc tipus de míssils, una, uns aguanten, o sigui, uns s'allarguen 8.000 quilòmetres, els altres 4.000, els altres 5.000, els altres 500 metres, és igual, tots encarats cap, a, cap als Estats Units. però que caiguin on vulguin. Que, que, és igual, que peti qui peti, tio, que peti qui peti. Eh, jo, jo m'he adherit a una campanya de, del nostre amic Alejandro... Sí, perquè m'ha donat que han muntat les brigades de defensa internacional, no? Sí, senyor, sí, senyor. El nostre estimat català, també un sí, sí, de Reus, català d'aquestos internacionals. De Reus. L'Alejandro Cano de Venos, creo que és. Caro de, de, Venos. De Venos. Caro de Sí, senyor, sí, senyor. Vale, pues sí, el tio està fent ara una, una gira. Una gira. Una gira de, de tour, tour, telone, tour. Telonejant amb algú. Euro, European Tour, European Tour no? Hi ha muntat les brigades aquestes de defensa internacional. Sí, Crec que és sí, una, sí, sí. Una, una... Bueno, de fet, estem ell i jo, de moment. no, <laughs> eh, pues, nosaltres des d'aquí des d'aquí enllaçarem segurament el... Home, i tant. Eh, de, el ja, blog, sí, a sí, ficarem un enllaç any... perquè la gent s'apunti. No? Perquè... clar, clar. Home, em sap greu. Més que res perquè el tio m'ho ha venut com dient que que sapigueu que dirán el vostre nom a la ràdio mentre estigui la la guerra No me lleva una radio allí aquí tenim aquí dos no? Radio Nacional Española y Merienda de Negros <laughs> <laughs> allí no estén en una Y <laughs> mentre y bombardejant aniran cantant els vostres noms. Vull dir, jo ho he fet només per això. Hòstia, I... em sembla bueno, molt sí, bonic. tot el que tu vulguis, però no, jo bàsicament ho he fet per això. Per la fama, per la fama encara que sigui a Corea del Nord. Clar. Que dius, hòstia, en un moment donat igual podem escapar-nos allà, tio. I... No, me aniré, seré un heroi, tio. Clar, tio. Aniré imagina allí... que guanya, imagina que guanya. <laughs> no, imagina't, no, Javi, no he dubtat en cap moment, <laughs> no he dubtat en cap moment. Imagina tio. que guanya, pues, compta, tio. No ho he dubtat en cap moment, i, i, i la gent sabrà el meu nom de memòria perquè, clar, només som jo i ell, <laughs> només coneixeran el meu nom, no? 24 hores. Soc l'únic brigadista internacional de Corea del Nord. No, no, que jo espero que, que hi hagi molts brigadistes, jo també m'apuntaré, ah, també, vull vale. que, també vull que el meu nom vagi darrere el teu. Ho, <laughs> ho ficaré que, <laughs> que dir darrere nostre. És una campanya de, de promoció estupenda. <laughs> estupenda. Hòstia, clar, ho he fet malament. Tenia que haver ficat en comptes el meu nom personal, Merienda de Merienda Negros. clar, <laughs> clar, sí. clar, és, molt ego, és molt egoista, Javi. És una campanya, de, bueno, la campanya més gran perquè Intenta, potencialment, in, potencialment tens, tens molta gent, tens molts clients. Eh? O sigui... Bueno, tenim bastants anticlients, no? Són bons els americans, no? aquesta gent o... No són clients potencials. Home, ah, hòstia, sí que són clients potencials, tio. De fet, te diré que a les, a les estadístiques del blog eh. surten, ens escolten de, des de Nord-Amèrica. Sí, senyor, sí, senyor. I que escolta, que... Jo què cojones sé, tio? No sé, ens escolta algú. Ens escolta algú. O, suposo que deu ser català, no? Algun, algun emigrant, sí, sí, sí. Bueno, ja saben que la colònia catalana als Estats Units eh, és àmplia i nombrosa i sí? curiosa. És No, se me acabo de inventar. Ah. pues ya ya pedo, vas ho has dit molt seriós, Hostia, Dic, no me'n Per justificar... <laughs> Claro que ens escoltin, no, no que justifiquem más nostres oients. Bueno, jo que ya Ya està de chachara Podrían posar un tema per, vale, venga. la nuestra audiencia, no? Un temazo. Y también nosaltres un Un temazo, un temazo. Eh, es un single, no? De la 65, uh no? Eh, quatre, quatre artistassos catalans, no, entre ells... Italians, quatre artistassos italians Què que... Cat catalans. Ah, bueno, no, no. Es igual, se podían considerar catalán Bueno, <laughs> cuatro de los artistas de de la época que, está que se dediquen a Rita Pavone, aparte, está que la Rita Pavone. La Rita eh, Bueno, está bien está bien. que no, no, no fico el tema, tío La Rita Pavone... Eh, la Rita no sé, pero el tema, el tema es un tema relaxarnos, un y No, Javi. <laughs> Es un preámbulo de la guerra. Un preámbulo <laughs> non può possibly doubt. Non so se tu a estimar. Ei, vi o dins del meu cor. Ei, saque da gedaan. Kan kapar elie plural. Kan inossissima ora oblidat che son raccordi di canal mon la sta sparando ancora che gli amor canal puc oblidat canal puc oblidat ¿Cómo te quedas? Yo me quedo, me quedo, me quedo a ganes de sexo. Eh. <laughs> a mí siempre me precios, tío, el Maxi, el Maxi aquest el single, lo como se diga, tío ya que estos temas. temazos. Sí, no sé cómo van convencidos Los catalanes es catalán. ¿Para no sé, Si también es en Italia? o qué? Com parlaven només amb els temes. No? Com s'entenien, com el, els eh, italians, pues, pues, com els catalans els hi van eh, vendre la moda amb aquestes... En, en anglès. <laughs> en ah, anglès és una opció, és una opció. És, una com opció. es comunica tot el, tot el món per comunicar-se. Tot el món, <clears throat> tot el món a part del sexe... Eh, ah, bueno, no. <laughs> sí. Eh, El sexe no, què collons, el sexe. Els catalans follem a <laughs> Javi. No sé, tío, el catalán ya sabe això. Follen con podem y con podem, Hombre, como siempre, tío, con toda la vida, No No, es que no follen. Yo tengo jo, tinc, jo tinc sort y com Charnego mitja Charnego. xarnego, <laughs> Els únics que, que no follen són els bascos que ho sap tothom i per això estan sempre tan, enfad tan enfadats i tan emprenyats. Ah, els bascos puto, tenen un problema que no, no, ja, no, tenen sexe i per això se dediquen a aixecar pedres i ah, estan vaya. sempre, sempre emprenyats. I, Allò de les, no? Clar, clar, lo de les H's, la Però... xalapal, la xalaparta. <laughs> la, verdad de la gent pues, ho fem quan podem perquè pregunten eso que, pregunto tío Porque el, el, no sé cómo se digo el, el que es de Microsoft Tío, el capo de Microsoft sí, aquel de gafitas Aquel que no sé, el de gafitas me parece que es, que es va a morir un atre ah sí, el, de nuevo. bueno, no sé, Es igual Es un, un, no? un filàntrop es algú que el de Microsoft o es el de Apple? No, no, no, el de Microsoft. El de Apple es el que va a morir, Poche, no? el que va a morir es el Apple. No, es que el de Apple feia cara de follarme Es que el de Microsoft. Ah, sí? Sí, sí, sí. Bill Gates? Bill Gates, Bill, Bill Gates, Gates, tío. Bill Gates va a morir, no? Bill Gates és el, és el que jo t'estic dient. Sí, vale, pues aquest tio ha ofert, ha ofert una recompensa. Sí. No sé si recompensa està ben dit. Sí. No. Però bueno, és igual. Ha ofert un, una suma de calés per a... Eh, <clears throat> me sembla que ascendeix a 200.000 dòlars mm -hmm. per a si, el, si, per al que sigui capaç de, de, de, de, de, que, el, de que el preservatiu sí. no resti als homes, ah. si el tio li demostre, li dona 200.000 paus hòstia, pues me sembla una bona idea. Mira, jo, jo fico 50 euros, tio. Jo li dono tres cigarros. <laughs> jo li fico 50 euros, me, me sembla una idea collonuda, tio. Crec que és lo millor, lo millor. Clar, com a... Jo no, no, la definició de filàntrop no sé molt bé quina és, però, però... si són totes ah, iniciatives, <laughs> iniciatives com aquestes, endavant, endavant amb totes aquestes iniciatives. Tot el que sigui... Clar, Home, no, el, el preservatiu la veritat és que com a invent suposo que al seu moment... No, home, teòricament, teòricament és òptim. A la pràctica és com tot, tio sobre el paper tot s'aguanta. És, lo que és, és una Com frase que no sé què deia. No? Que al, ah. al paper tot s'aguanta, que en la teoria en la teoria està molt bé. Després clar. en la pràctica... Perquè, clar, jo me recordo els anuncis, i aquells programes que feien de... Tu quan vas a comprar preservatius, què dius? Dóna'm una jo, casa de preservatius. Jo no, jo no... Ah, no, va, jo, no follo. O sigui, jo, no. jo follo jo, a pèl. Jo lo robo. Jo follo a pèl. Ah, no, no. Els agafo, els agafo perquè me, Hòstia, fa, molt, perquè me fa molta vergonya, perquè me fa molta vergonya. Hòstia, però no, aquí els tenen, aquí al consumar de baix de casa meva els tenen amb, amb, al costat de les gilets. Ah, sí? Ara, al costat de les gilets, els berberechos i el whisky està tot xapat. S'hauran ficat, s'hauran ficat ara. Imagina't si fa temps que no follo. O sigui que... Vaja, tio. El que sí, passa sí. que no sé per què ho han ficat, perquè tindrien que donar... No? De fet, hi ha campanyes de tant en quant, no? Ah, i tant, que donen uns, uns preservatius però, que clar, un, plàstic tens, dur. tens, tens la mala sort aquesta com que tinc jo, que els que utilitzo són aquests de les campanyes. <laughs> que són tots durs i, ja, i ja, ja, no, no, clar. acartonats, no? Una no, mica, van no sé. petits o grans o, clar, no trobes <laughs> la... és Que, és que crec que tenien que fer una meta i tenien que fer com, com un muestrari i aleshores tu fiques el teu pènic, tio, hòstia, com és el teu pènic? Glory tio? Hall, no? Clar, Glory, Hall. Glory Hall allí de, de muestrari, diferents mides, diferents tamanys i això és tu quan arribes allà, pues... Jo el primer me quedo. <laughs> a nada sobre seguro porque es que y después tot, tot els tamanys son igual lo que tot les mides, porque eso es como la roba tú te, compras unos te texans que son de talla micha en una tenda, te vas a una otra tío y varía la talla, tío porque no está unificado unificat eh, un, talla, un talletxe que está unificado Què vols Que cuando te compres uns texans le la polla primero no? <laughs> Escolta, mira eh. un <laughs> Uns texans per aquesta polla és que... clar, Era, era, un, era un dilema, no? Uh, no? Fins fa pocs... Jo no? A qué lado cargas no? Sí. Los huevos, perquè es, es veu que els collons, no? Mm -hmm. Perquè es veu que es, és pot ser nociu. Ah, pot ser sí, nociu... pot arribar a ser estèril i tot. Pues jo no sé cap a quin costat. Jo imagino que quan vaig sempre una mica solta, pues no, no, no carrego cap a cap Sí, com tinc el rabat tot el dia, Glory Hall, no? per això vaig amb xandall, Javi. <laughs> vaig portar una temporada pantalons d'aquests que es diuen de cagar a Tiberai, saps? parece que en van de dona, tothom me mirava de mala manera. em va, a em va cridar l'atenció i tal. Como los... de, de De àrab, sí, sí, sí, sí. Molt cutres, Clar, però... molt, molt no sé com, molt cutre, a mí no me... No, me, no, me no pues són sí, tio. Sí, pero però són molt... Clar, pilotes també, però te pueden detenir. Y yo creo que a amb uns afganos també que ser un motiu de delicte, tío, y de detenció. Hostia, puta, sí, sí, Javi, tio, sí, sí de... Ara m'has deixat de pedra, tio. Crec que s'ha de tenir uns... Hòstia, jo De fet, de fet, els porto per dormir a vegades, tio. Ara ja hombre, no dormiré mai més tranquil. En la intimitat, en la intimitat jo no me fico el que fa la gent. Tu portes sabatilles? Anar, anar per casa portes sabatilles? Sí, sí, porto, sí. sabatilles perquè encara... Del Barça? <laughs> encara no, no he pogut estalviar prou per ficar-me parquet i he d'anar amb sabatilles, però no... en silencios. Amb Què vol dir silencios? Silencios són les espardenyes aquestes d'anar per casa, tio, se diuen silencios. Bueno, L'altre dia ho estan parlant uns companys que sí que són naturals d'aquesta terra, de collida, però a mi li diuen silencios. Al pobre li deien silencio. Hostia puta, no sé que, no, había havies... quin de sabatilla estem parlant, tío Les pantufles Però de tota la vida, les ah. pantufles de toda la vida. pero el, el taló suelto? Eh? El, tal, <laughs> el taló està suelto? El que jo porto... sí. ¿Es borreguillo? és meravellós, una, així una mica eh, finet, així una... de saps com sóc jo, així... <laughs> finet? Finet. Hòstia puta, Javi, Però un no gafapastes, tio, unes, unes, <laughs> unes, jo vaig dir unes pantufles per aquestes ulleres. Un silenci. Per aquestes, un silenci per aquestes ulleres. I me... I me... I, me van <laughs> vendre. I ara tinc unes fundes d'ulleres de puta mare, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, aprovem la... Aprovem, jo com a mínim dono 50 euros també per la campanya aquesta del, del company de Microsoft. Del filàntropo. Tio, del de que, espero que també me desgravi i... I, no, i, i me retorni. Han de treure Windows 8 o alguna no, ara? Ah, sí. Va, li direm que nosaltres estem a favor de tot. Que si no vol follar amb condó, nosaltres li follem el cul, <laughs> el cul sense condó, cap problema. <laughs> que no pateixi. Però a veure si se curra el, el Windows 8 aquest i... Clar. Eh, <laughs> Clar que sí. I ens ho dona... per la cara. per la cara. Ficarem... Ficarem un altre tema o què, Javi? Fico un altre tema o què? Bueno, què tenim per aquí preparat? Continuant tenim aquest, preparat... en aquest especial, aquest especial Roma número 11. Els, els, els únics, inigualables, meravellosos, inclassificables... Bueno, inclassificables no. Eh, segur que també follen a pèl i, i són molt d'aquí és 24 idees. Home, 24 idees, molt, sí, molt senyor. bon, molt bon, senyor, una sí, banda... Senyor. Vinga, em fico un temazo de 24 idees i després... I després a veure què... Continuem. A veure si ens quedem embarassats o què passa. Embarassats, postulats, parlen la nostra consciència, ningú no pot ser ell. La sonorat amb el dit, no ajudem els del costat, no és problema meu! personalitat col·lectiva, espectacles gregaris, tenim les mateixes metes son 24 ideas, tío. Quin registro vocal, xiquet. Sin <laughs> registro vocal. La madre que em va a parir. Que bons, que bons, que bons, que bons. y vocalitzen y tot i eh? No como a la mayoría de grupos No como nosaltres, no? <laughs> que siempre que portem un micho a la boca. Ah, un micho a la boca i la al cul, no? <laughs> Porque como no trobem la vida del nuestro preservativo Bueno, bueno, bueno. Javi, ¿qué et volia decir? He estat escoltant programas últimamente tío, y la gente fa temporadas fa temporades. temporades, temporada, pum, pum, pum, suposo que a l'estiu... Ah, acaba la temporada, sí, com les sèries, Clar. com la sèrie. Sí senyor, sí senyor, sí senyor. Tu veus alguna sèrie, Javi? jo mm, <laughs> veig les pel·lícules com si fossin sèries. Sí. Sí, veig 15 minuts, bueno, veig, un, veig uns, uns 20 les, minuts... Les, les divideixes en temporades, també. Sí, no, bueno, sí, veig 20 minuts, després m'adormo, al día següent me, me fico el 5 minuts del últims 20 minutos <laughs> que es como ocurrió en el anterior episodio ¿Sabes? Pum, veig 20 minuts més, vaya així. Ah, una película que pot durar dues <laughs> setmanes perfectament. bueno, no estaba hablando de eso Estaba hablando de las temporadas sí señor les temporades. Que, què, pretens? Que... Pretenc que, que fem <laughs> una temporada, jo crec que... Amb ah, aquest especial, o sigui, acabar sí, una temporada amb aquest sí, especial... Jo crec i... que sí, no? 11 programes, tio. Quan vam començar? No se sap, tio. No sé, no sé. Home, amb la regularitat que tenim nosaltres, igual fa dos anys que vam començar, <laughs> no, tio. No? Jo crec que al setembre o per any, no? Sí? No sé, no? A, a setembre, a començament de curs sí, jo crec al final de... Hòstia. Bueno, Podríem pues... acabar el curs o què? O no, no, <laughs> no la puta merda del curs, que l'acabi que l'acabi els catalans. Ja, buscaré, ja, ja buscarem alguna excusa, semestre, que ja fa ja, mesos... Oh, o podem inventar alguna cosa també, no? Sí, també. Eh? Bueno, Bueno, és igual. Però, però, fa falta, però per això fa falta fer alguns canvis perquè si acaba la temporada i comença una de nova no pot començar igual, tio, sempre... Que vols dir, que em fot fora <laughs> del programa, fill de puta? <laughs> qualsevol, qualsevol programa quan acaba, qualsevol d'estos, sempre hi ha canvis, hi ha... Ah, no, no com les sèries, no? Que deixem així... Ah, bueno, vale, pues, doncs aquest no és l'últim programa de temporada. Encara no, encara no. No, clar, no ho han preparat, quan, això. Quan no han preparat, 12, això. Quan fem 12 farem les temporades de 12 en 12. Hòstia, 12 sí que és un número, un número important, no? 12 apòstols, 12 apòstols, una dotzena de ous, Eh... <laughs> Una, una, dotzena de, de, de cotxes, clar, una dotzena... Però clar, per, per què va de, qui va decidir una dotzena com a mesura? Mm. Nostre Senyor Jesucrist! Per 12 apostos? claro doce no, 12 meses de line eh, mes Vens a mí! vens a mí, Javi, vens a mí, tío! Y ahora cosas, cosas, hostia, ahora me estás comenzando a preocupar. ¡Claro! vens a mí! Això va va decidir nuestro señor? Bueno, y si no, algún señor que va a delegar amb algún señor Algún señor. Català, su pasado? ¡Doce, doce, doce! Hostia, pues mira, sí. Podrían una, una, temporada de doce Vale, doce programas programas. 12. igual una temporada de <laughs> pot sin ans pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, vale, vale, vale. Molt una bé. dotzena. I es poden paquetar, es podem enquadernar, tio. Es podem allí, no? Es podem... Um, Hòstia. D'alguna... Hòstia, com se podria fer això, tio? No sé, en iPod, pues un iPod allí de... Ah, una funda per al mòbil, per exemple. Per Amb la nostra cara, no? <laughs> tu pel davant, jo pel darrere, no? Per exemple, tio. Hòstia, molt bé, molt bé, molt bé. Podem fer paquets i es podem, es podem no sé, ofertar, tio. Podem... Com vols dir, ofertar? Pues, eh, no sé, fer una campanya de promoció, tio, de 12 per, per un, o mm. si de tal fem gratis també el programa. 12 berenars. <laughs> es podríem empaquetar i podríem fer una campanya de promoció, tio, i enviar el programa... I sentiu tot de cop. Sí. <laughs> Saps? Te, te, fiquem, te fiquem els 12 programes a la una, vegada, A, a la vegada. <laughs> Clar, I els sents, amb 50 segons, sents tots els programes de berenar de, dels foscos que diu el Javi, no? Obres la llauna... Dios, Sense una paraula en català. Ah, però el programa que te'l fan en català. Yo, lo que había pensado era no enviarlos, enviarlos a programas de, de radio, tio. a, a promoción, para buscar para un futuro. No, no, no. Ahora, ahora, això ho teníem que haver tu ho volíem haver parlat abans, no me han recordado t'he vist abans, tio. Eh, han obert dos emisores a Lleida, no? Sí, dos I enviaré, una purga, mm. ¿no? Si no? Si sabéssim editar vídeos hay sonidos sería la boya, pero como no sabemos tendremos que apelo no que, no no apelo que lo <laughs> no, apel que es que es lo que nos ¿no? Eh, no? fer, fer, buscarem algun que sigui així, que, no diguem, que jo no digui moltes tonteries mm -hmm. i verà, i, i els enviarem, no? Si enviarem a buscar-nos feina. Tu Clar, tio, que, ens no? fiquin, que ens fiquin en un horari jo que sé, a les 4 del matí, 4 del que, que deuen ficar a selecció musical. De fet, de fet que deuen ficar a les 4 del matí amb una emissora de Lleida, eh, tio. Eh, fins a les 7 del matí ens podríem posar interrompudament, <laughs> un darrere l'altre. Des, de le, des de la una del migdia. Des de la 1 del migdia. <laughs> Quan tanquin l'emissió, si, si tenim gratis els drets durant 5 mesos. Ah, sí. que... Bueno, 5 no ho sé, és massa, potser. Massa, massa eso, sí, sí. igual me quedo la pila abans. Una semana o... Una setmana, <laughs> vale, me sembla bé. Em sembla correcte, sí, vale. Eh, vale, no, això ho tenim pendent Després farem, bueno, de todas formas también, Ah, podem fer un concurso también, tío. Qué collons, no? Comencem a un concurso, Però hem de fer samarretes aleshores o algo. Hem de, bueno, de, fem, de, samarretes amb patata, no? Allò que fas la silueta y agafes sí. amb patata. Vale. No sé. O no, és igual, o li fem al pit mateix, el que guanyi. <laughs> Tenim la patata aquí. El, que guanyi, el que guanyi, mira, el que guanyi que pot vindre a veure'ns aquí, sentes al sofà i... I després amb una patata <laughs> que porti una samarreta que no li tingui la a preci. després li estan <laughs> Perquè si la patata l'hem de fer nosaltres. Ens estan fent un segell. Bueno, vale. bueno, pues sí, ¿no? Que, y diguin, escolta, mira, el, programa que jo crec... Espera, eh, espera, que ens hem compromès unes quantes coses. Primer, el programa que jo crec... L'enllaç, jazz de, que hem de penjar l'enllaç aquell de... De què? De, ah, del meu amic de, de, de, del Kim Jong-un. Hòstia, el Kim Jong-un, tio, tu creus que va en sèrio això o què? Hòstia, el, el tio ha, ha estat una rabieta ara o alguna Hòstia, jo espero que sí, perquè ara... Jo, jo, jo també. Que... Jo crec que és un home de paraula com a Mas, com, a, com, a, com Mas, com el nostre president, i crec que això va endavant. Tio. Hòstia puta. L'Artur Mas, eh. tio, el que li falta per a tindre paraula és sortir a, a la tele com a l'altre fill de puta. <laughs> Hostia puta, l'adre, el adre electroplásmica que es, ¿no? <laughs> Ah, hostia, ah, ah, el, el hostia, ahora, Stranger, el ahora, <laughs> ahora, ahora clar, tio, ara igual quan han, ara han, han, han condemnat amb aquesta, no condemnat, no, han, han a la infanta, sí, sí, sí. Ah, a la, sí, sí, a la sí, no, a la otra, no, a, a, a la fea. Sí, ah, no, a la, a la fea, no, la normal és la fea. Ah, la, la es la, la, un, és un normal i fea. L'altra era la interessant. Hòstia, pobre, vale, pues la interessant, vale. Igual al judici porti una tele de plasma. No? <laughs> <laughs> Se está pasando de moda, no? Claro, tío, digo, Ascota, mira, que tenés que venir que fue un judici, sisplau, que tal, que cual qué problema. Sintonicha el 54 de la UHF, <laughs> eh, que un un I si es, si es, condemnen, si, si es condemnen, que tocaran els fantasmes? O... <laughs> Home, sí, estem de plasma, no? Hostia, volvo tío lo de... ha sido de les noticias aquestes. M'he assabentat que també avui o abans d'ahir, tio. De què? Hi ha, los ha els companys nostres, els que, bueno, son tete a tete, o un tracte de tú a tú. Les esto es del Mundo Today, no? una página ah, la página que está que es humor no? que fa noticias en plan de humor no? Que van entre un titular en el cual la, infanta Elena sabía en solidaritat, no? I, o per enveja s'havia autoinculpat. Home, enveja no, aquesta gent no sap el que és l'enveja. No, no sap el que és l'enveja, no, no, clar que no. Com per solidaritat amb la seva germana. S'havia autoinculpat, no?, de, dels càrrecs de... <laughs> Sí, sí. Hòstia. I van treure un, un article que estava molt bé i es veu que dos emissores colombianes <laughs> van, van donar per bo el... La notícia. El, <laughs> la notícia, la van donar en prime time, sí, sí, molt bo. La veritat és que cada cop costa més fer un programa d'aquestes característiques perquè la premsa es fa, es fa una competència deslleial <laughs> Hostia puta, tío. Complido ni la vuelta a las noticias, es que ya es, es inverosímil que Aquí, Hombre, resulta que al final el, serioso son tú y yo, ¿no? <laughs> sí, sí, ¿no? <laughs> Están explicando, este me explican al cap y a la fi lo que a la gente le interesa no? Pues- claro Claro, claro, Hostia puta, eh. sí, pero bueno, ¿se ha autoinculpado o no al final? <laughs> Probablemente. Pues ¿no? Probablemente. <laughs> Según sé que estos emisores de Colombia, sí. Según el no. también, la resta que, tú dices que es que es la tonta Y a mí a es yecha. yecha, claro. Sí, sí, bueno, tampoco que sí, igual guapa, la que, no? La que, la que el no... perdona no, perdó, a Que Hostia, va a ver un vídeo, tío, ¿cómo se diu que grupo, tío? Noche con Marichalar, La <laughs> visa que el videoclip? Es muy Tío tío Hostia, ahí, de, de la cara plena de farlopa, no? el tío va a quedar bastante pillado, no? El tío eh? No, de fet, no, de fet... No, com que no? No, però... Eh, a veure, eh, hem de, hem de mesurar el que diem perquè hi ha una, hi ha una revista que, que queda valenciana que està, va estar condemnada per, per... Amb el Maritxarat? No, no, va estar si condemnada no per, per, insinuar, per insinuar això del, del consum de, de cocaïna per part d'un exmembre de la família real. Però si no tot, res. Tothom se droga, jo sí que ho dic. <laughs> tothom se droga, no cal ser de la família real, tothom se droga, tothom s'està drogant. Aquest país un país de drogadictes. <laughs> cap problema, cap jo, problema. Jo no, perquè aquest programa ho ser ma mare i, no, vull, no vull que tingui aquesta visió. Però això vens afeitat, no? <laughs> vale, vale, vale, vale. Bueno, pues... Bueno, bueno. Eh, fiquem una altra, o què, tio? vale, estic, eh, figarem... la sensació de que estem xerrant massa i sí. posar una altre vale, pues, figuem, figuem... No tenim més temes, ah, sí, home, sí, sí, tenim, sí. Que, tenim un dels grups que més m'agrada, un, no de Olot, no eren, de, bañoles que, que el els Kitsch estos que van a París en Hòstia, yo del negre de bañoles ho vas sentir o qué tio? Què, què, ha passat? Eh, van reclamar van reclamar que vingués el negre de bañoles así Ah, sí? que es quieres un alteco aquí o que, que, que les <laughs> No, no. <laughs> O que, que, pobre hombre, metido de xero descansa, coño. Que el, que el porter sin para a terra, ¿vale? Ah, sí, sí. claro va a venir un representante del su país. Sí, bueno, a portar van Vale, no, sí. Pero claro, pero cuando va arriba allí, ¿qué eres? No, o iban li van treure el pellejo y todo ah, todo. tot. <laughs> ¿Cómo os digo, Hostia, Me has dicho alguna cara. si no hay ha si te ven el pellejo... Claro, no, pero els tío se pensaban que La gafarían Y el ficarían al ataúd y se l'endurien. No, no, no. Li van treure todo el pellejo, o si es van endur el esqueleto, tío pues si no hay esqueleto. Sí, hombre. Que no, que no, si la, seguramente era una estructura artificial, tío. entonces, si estaba... Pues si eres mentira, no existía que tome. Sí, no me es la P, tío Bueno, no sé. No, me la ve no es ya van a hablar, en un los primeros programas ya van a hablar de... Van a hablar del negro de bañoles. No, van a de, de la taxidermia Hostia, vale, es igual, sí, vale, es igual. La taxidermia, gran tema. fíjeme el tema de estos mis taxidermistes. cómo se digo el tema, va? Desdén. desde Venga, va, va. Anem amb, amb, podré perdonar per bé que tu no em perdis l'esperança Quantes indignitats fan necessari un crim Quanta misèria forma una desgràcia Quantes desil·lusions abans del cop de que sigui més en marca el gol. Cada instant podria semblar un any i el més difícil esdevenia i et pot negar que dins la seva cara no amaguen realitat d'un estrany. Sovint no hi ha perquès, no hi ha favors, només uns quants porucs batecs del cor, recordant-nos feixucs a cada to, que som només fets de vols animades. indignidades indignitats fan necessari un crim? Quanta misèria forma una desgràcia? Cuántas desigualtats ¿Qué te et semblen els, els kits? Els Javi, no havia sentit mai els tío tio. Aquesta gent de quina época és, això? Aquests tio? van a principis dels 90, són, los ja Son són a la, al rock català, que, de sopa de cabra Y todo aquello Vale, vale, vale, vale, vale, que, vale. que siempre van ser como els germans Petit o yo que sé, tercera fila, Y me sembla un grupazo... Vaya. Sí, pues mira, el tema, el tema la verdad Es que no está malament, no, està molt encara toquen o què? Encara toquen, sí, sí, de fet... Eh... Sí? <laughs> sí, sí, sí. Hòstia puta! Eh, estan en actiu i de fet me sembla que els acaben de... fa molt poc els acaben de fer un, un disc de tribut diferents bandes d'aquí catalanes, tio, o sigui, que Hòstia. es llama... Home, és esquizofre, ese... Esquizofrènia o alguna cosa així. O... Hòstia, sí, sí. Eh, eh. joder. Ja buscarem, ja buscarem algun tema de, dels que han versionat, que la veritat és que no el sentim. Vale. Al, de fet, al... el primer, que ara crec que es deia Oració, el primer, el primer videoclip que van fer era del primer disc, crec que va ser bastant conegut perquè sí que va tindre un cert... Bueno, una certa repercussió, sí, una re -re repercussió, però després... Bueno, Hòstia, no, ho tenia que haver ficat a... Bueno, en fi. Bueno, sí, és igual, sí. Bueno, una bona banda. Eh... Sí, sí, m'agrada, m'agrada, m'agrada, gran descobriment. Eh? I, no, els escoltaré, els escoltaré. Eh, escoltaré de les versions. De les sí. versions m'agrada. <laughs> A veure, a veure, a veure qui són, perquè ara clar, hi ha cada grup també que és per, per a matar bueno, A veure, també és Manel, aquestos O... Hòstia, Manel, tio, Manel, déu nhi no? A mi, a mi eh, m'agrada... El, el Manel deu escoltar això? probablement. Ja. S'han criat amb, amb quics. Tothom, tothom és molt, molt eclèctic, ja saps. Aquí a... Hòstia, sí, vaja, és veritat, és veritat. Això ja no és com abans que tots uns talibans i el <laughs> que li agrada un estil, <laughs> la resta dels estils, vaja, vaja tio. els odiava. Però bueno. Eh, la infanta Cristina escolta de Kitsch? <laughs> no ho sé, la infanta Cristina, tio. La infanta Cristina prou té amb lo seu. cara que nosotros ho tindríem magre, no? Tan de bo... magre. Tan el el tan el seu. Hostia <laughs> puta. Como el imputada. forat de... y <laughs> imputada i tot, Potser que le han estrella. de la caixa, tío ha tingut que tornar sí, sí, i... les, les perolas i el, sí, sí, Hòstia, els plats i demés no sé, el mal ho portarà al judici al judici dirà té, sí, us, clar, ho tot, us ho dono tot retorno tot el que, lo que us he robat i portarà ja quatre quatre <laughs> sartens no? Hòstia puta, amb un tros del peu del seu nebot no? <laughs> ah, perquè clar, em sabia greu tirar-ho <laughs> Bueno, compañero, creo que se, se lo la de Tancaya y... Sí, señor per tancar deixarem algo fluixet, no? Algo perquè la gent es calmi de ser, sí, sí, un programa trepidant. Sí, no? Perquè han parlat, han parlat molt de pressa, no? Molt de pressa, molt Suposo trepidant. Suposo que aquesta serà la novetat, també, parlant ah, català, català, tu i jo parlant català, no parlem molt, però normalment, tio, la gent, tu quan coneixes amb algú i parles amb un idioma, jo... parles amb aquell idioma sempre, ja. Segurament. No? Però jo de fet, de fet, he estat parlant amb tu i amb una altra persona i parlar de tu, jo a tu en castellà, tu a l'altre en català, jo amb l'altre en català, l'altre amb... No? Això sí que passa, passa sí que acostuma a passar, sí que acostuma a passar. Això, bueno, té un nom, no? És una de Té un nom, té un nom home, això té un nom que és que el condó que utilitzes no és de la talla que toque. <laughs> bueno, anirem a quedar bé després d'aquest de, sí. programa atropellat i anirem amb algo tranquil·let. Sí, farem, sí. farem un altre homenatge a la nostra ah, terra. Bueno, el, tema de, el tema del concurs, eh, més endavant, perquè sí, com encara no tenim premi ja res, la patata és un faenón, vull dir que sí, sí, <laughs> la tinguem feta ja... Espera, que primer, primer que, que un que un despiste al tendero, ...después el otro que robe la patata, ...después saca agafa patata, el Patata alguna encara que sigui grillada trobarem per aquí casa, El problema es fer no? ...porque claro, la nuestra cara vulguis que no... ...pero però un tutorial a YouTube que seguramente... que oh, vale, sí. <laughs> tutorial, ¿cómo hacer la cara de... Com fer la cara de dos payasos... amb una patata, <laughs> bueno, va, sí, el concurso... no, important. Bueno, es igual, que de totes formes, encara que no hi si concurs, si voleu dir... Escolta, si... No? ...yo que els he escoltat tots 50 vegades, yo creo que el que tenía que cambiar de promo a, a la copa a que Vale, pum, andaban. cuidito tal bé, bien. todo Vull <laughs> total, Sí, sí, sí. Però està bé. I ara una mica porque ya ja estaba a pasar el tiempo. I els eh, companys, marxem, marxem, desinformativos están aquí picando al cristal porque... volen ya. han comenzado la guerra? Pero no, <laughs> pero volen fer la seva feina i volen informar a nuestros companys. Vale. Amb qui marxem, Javi? Amb qui marxem? Amb Havies ell... ficat la música tu, com aquell que diu? Pues, no? Bàsicament sí, la veritat és que bueno. pensé que sóc de fora a <laughs> les eleccions meva, tio. M'agrada, m'agrada. Ara posarem una, una versió de, del fill del mestre d'un tema uh, que és original de, del Pardal Roquer -huh. Ah. me sembla, la veritat és que a mi me sembla un temazo i la lletra se surt no? i ja vale. que estem en, parlant català i fent homenatge a la terra d'acollida farem a la terra més d'acollida més concretament és a dir, a les, a les comarques de Ponent Hòstia, a l'oest sí, de Catalunya que és així com es diu la cançó i ficarem aquest tema que és tranquil i senzill per anar vale. a dormir ens despedim, un petó, ens donem un petó ens donem un petó, bueno jo <laughs> sí senyor Gavi, sí senyor Fot Vinga, bona nit Bona nit M'he criat entre pagesos i carrinclons homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra, gent de foc. En una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rencors i els destins de les nacions. Som no és de Catalunya la terra on es pon el sol més enllà de les muntanyes entre les valls i els aiguamolls on la botifarra encara es fa de ser baixant i la bota plena fa el camí del vianant per indrets de pedra i fang on el blau del cel és tot el que tenim de mar penjat en l'horitzó un estel brillarà enmig de la nit si el cel és clar Som de l'oest de Catalunya la terra on es pon el sol més enllà de les muntanyes entre les valls i els aiguamolls regadius, hortes i terres de secar, pluja quan del vol i tempesta sobre el pla i la boira cobrint la vall. Històries contades a la vora de la llar, quan la nit és llarga i les hores cal matar esperant Catalunya, la terra on respon el sol més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls de l'oest de Catalunya, la terra on respon el sol més enllà de les muntanyes, entre les valls i els aiguamolls, entre les valls i els aiguamolls, entre les valls i els aiguamolls. Oh!